بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب 93. Sure Ed-Duha Duha kuşluk vakti demektir. Sure adını ilk ayette geçen bu kelimeden alır. Fecir suresinden sonra Mekke'de inmiştir. 11 ayettir. Surede ahir zaman peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin hususiyetlerinden biri yani yetim oluşu ele alınır ve kendisi teselli edilir. Bismillahirrahmanirrahim. Kuşluk vaktine ve sükune erdiğinde geceye yemin ederim ki Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. Bir ara vahim gelişi gecikti. Müşrikler Rabbi onu terk etti, ona darıldı dediler. Bu konuşmalar ve sataşmalar Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ağır geliyordu. İşte bu husus ayetlerle izah edildi. Gerçekten senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır. Pek yakında Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın. O seni yetim bulup barındırmadı mı? Şaşırmış bulup da yol göstermedi mi? Seni fakir bulup zengin etmedi mi? Öyleyse yetimi sakın ezme. El açıp isteyeni de sakın azarlama.'' Rabbinin nimetini minnet ve şükranla an. 94. sure El-İnşirah İnşirah açılmak, genişlemek, sevinmek manasına gelir. Duha suresinden sonra da Mekke'de inmiştir. Sekiz ayettir. Bu surede Peygamberimizin çocukluğunda risalete hazırlamak üzere kalbinin açılıp arıtılmasından söz edilmektedir. Ayrıca onun getirdiği dindeki kolaylıklara dikkat çekilerek Allah'a şükretmeye teşvik edilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü senden alıp atmadık mı? Senin şanını ve ününü yüceltmedik mi?'' Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır. Boş kaldın mı hemen başka işe koyul ve yalnız Rabbine yönel. Bazı müfessirler bitirilen işi, bazıları da başlanacak işi ibadet olarak yorumlamışlardır. Bu yorumların ortak noktası ise dünya ve ahiret arasındaki dengeye dikkat edilmesi gereğinin vurgulanmış olmasıdır.